karadiridimba akaba ari akana kaji iwabo karadiridimba tugaha akaryo n'akanya wowe umurundi udukurikira uri mu makungu kugira nawe utange intererano yawe uwo muganda wawe ukenewe kugira igihugu cacu kibandanye kigira ibihe byiza mutsi rero uno munsi tubayagira kuki uno munsi mikoro n'igwanyu aho tugaruka cane. cyane ku kuntu abanyagihugu kwifata inyuma y'amahiganwa ayo mahiganwa nayo sayandi tugafatira ku matora muri Afrika mu bihugu bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko amatora yarateguwe muribuka ayavuba mu gihugu ca Kenya inyuma yaho haraje impururu nkenya ariko zirarangira mu gihugu c'u Rwanda barateguye amatora nubu baramutswa ubutegetsi bushasha mu Buganda hano mu gihugu cacu eka no muri Tanzania mugabo ugasanga inyuma y'amahiganwa kenshi abarundi mm, nako kenshi abanyagihugu usanga batabona kumwe abatsinze duti mbega ni gikicoshirwa imbere kugira umunyagihugu yigishwe kumenya ibivuye mu matora ni bande bo bikora Nibyo bimwe mu byo tuza kuyaga mu byo tuza gusangira ijambo namwe bw'abarundi mudukurikirana kuri web tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage e, bidukundiye turi kumwe na Canesius eh, kumurongo akaba ariwe aza kuduha i, eh, umuco na cyane cyane kuri e, bimwe bimwe kino kiganiro karadiridimba mwagiteguriwe nanje Medar niyo nkuru kuri mu bihinga bw'ivyuma ni Jean Dodier ndayisenga sangwe katsi ni mwebwe abarundi mutubwire namwe hiyo iwanyu uko mubona byogenda nuko byokorwa kugira abanyagihugu bame bazi canke biteguriye ibishobora kuva mu mahiganwa ayo nayo sayanda akaba amatora n'amahoro kaniziyusi yego n'amahoro medali ndakuramukije ndaramukije n'abumviriza ikiganiro cacu Eh, cy'isanganiro sangwa isanganiro urakoze cyane reka ndaguha ijambo ntatebye hamara n'umwaka urenga cyane ugashika ko kubera ibyo bibazo bijyanye n'iby'inyuma y'amatora cyane abashonje ibiribwa mhm. asitomo yumvikanywe ko kugira ngo basubirize mhm. nohe tera ku ndangamara kugira ngo abantu tubasha kutwumviriza bumve iyo ari iyo demokarasi yavuye y'intwaro eh, ziba n'ingene zotegerezwa kugenda mu ncamake eh, no kuvuga nyarutse rero ntidarandira eh, hariho uwahoze ari perezida wa amerika yitwa ibrahimu yitwa burahimu rinkorune yarerekanye neza ko demokarasi muri icyo gihugu mhm. iyo rero igihugu cyangwa leta ni ukuvuga tuvuga amaleta cyangwa imigwi intara eh, idashoboye eh, eh, Eh, abo bantu eh, barimwo nk'imigwi igiye mu mashengero canke y'abimigwi ifatiye ku migambwe eh, canke ku bice by'abanyagihugu no kuvuga abakiri bato abakuze ab'imyuga abarezi n'abandi imyuga itandukanye eh, ko bafise ivyiyumviro n'ivyifuzo bishingiye kuri ako gaciro kabo eh, no kwiteza imbere eh, bigomba kubahirizwa nibyo bashyira imbere mhm. ni ukuvuga bashyira imbere ibyo mu matora bica mu matora rero yabo hanyuma nibyo rero twita demokarasi ni ukuvuga agaciro k'iyo migwi n'iterambere ryabo nibyo by'imizi hanyuma uwufise ibyiyumviro eh, bitatowe ariko bikenewe muri iyo migwi birakurikizwa bivanye n'impande babishyize imbere ni ukuvuga mu migwi babishyize imbere yaba imigwi yo yaba imigwi ya politike yaba imigwi iraba ibyo abapasoni n'abigeme abasaza abakiri bato bateza gufatira kuri iyo migwi yose ukarondera ingene uwatsinze abifatira ko kugira ngo ntihagire usigara inyuma mhm. ibyo rero nibyo rero biheza bigafasha mu gutegura ko abantu iyo amatora yarangiye bazokwifata mhm. uwitoza rero mhm. aciye mu zindi nzira zinyuranye nuko uduheje kubivuga ni ukuvuga iki ni ukuvuga eh, ni ukuvuga uyu muntu aba amayo matora ariyo rero ibyiyumviro abantu batorokanije bica bica kubiri iyo agiye uwo muntu azanye ibindi bidafatiye ngaho ni ukuvuga intango ibibaye mbi hanyuma n'iteranyuma ridasigaye inyuma eh, aha tuvuga nk'abafata ibihugu cyangwa amaleta mu kubesha bakajya gutwara baciye mu kinyoma urumva bakemera ubuki bategeka hanyuma ugasanga rero bayigeje abanyagihugu batazoshikako cyane nawe ugasanga bakoresha imigwi y'iterabwoba cyangwa amafaranga menshi cyangwa ugasanga none abanyagihugu bo kwigishwa gute icyo no kwita edikasiyo bohabwa iyihe education kugira bitegurire na cyane amatora kumbure zijya nduru zijya nkuru usanga ziba inyuma y'amatora ntizibe ni gute umuntu yabimenya urabye nk'akarorero mu bubiri muherereye mwatubwiye yuko eh, hashobora guhahera n'umwaka ata leta ihari ari ku mpari z'abatowe n'abatatowe ni gute abanyagihugu bo kwigishwa bashishwa kwakira ikiba kivuye mu matora ariyo yose iyo uwo mugwi yitojemo icyo gihugu yitojemwo iyo ntara yitojemo biraheza bikabyura eh, niyo ntandaro y'impari n'induru n'ubwicanyi nta handi biri rero kugira ngo ntibibe abantu baguma basubira kuraba ko ka gaciro bya byifuzo by'iterambere wa mugwi washyira imbere wa mugwi wa politiki wa mugwi w'abanyagihugu basanzwe wa mugwi ni ukuvuga wiyubatse mu gihugu ufatiye ku iterambere ni ukuvuga ariko baguma barahaba ati none turi ko turabyubahiriza baguma babyuzuza iyo bari barabyuzuza kandi nabo bantu ko ariko baratunganirizwa nta nduru zihaba mhm. nta nduru zihaba e, kuko ba babona bati twebwe agaciro kacu ariko baratiga bariko barahaba kandi turabona yuko badushizemo turiko turaje imbere icya kabiri naco ni uko ako gaciro kabo bashyize imbere iryo terambere baba bafise bashyize imbere bakabona ko byafatiwe haba mu ibwizwa shingiro haba mu babaserukira ni ukuvuga abo b'inama nshingamateka cyangwa abaserukiye izo ntara zabo cyangwa iyo migwi bakabona ko baserukiwe muri icyo gihe naho nyine bavuga bati ijambo turarifise nta ngorane turabona yuko turiko turuzuzanya no kuvuga ubutegetsi buriko buruzuza buruzuriza iyo migwi yose abo banyagihugu bose atawe inyuma nibyo nk'uko bivugwa nta unezereza bo si ijana ku ijana mugabo n'uwo atanezerewe ntiyahabwa kuvuga ati jena n'inzu umugambi mwiza mugabo wasigaye inyuma hariho umuntu bazovuga ati twebwe nk'akarero gati twebwe iyi igomba kurwanya ba kaboko ukuvuga umusuma w'iba leta cyangwa uw'abanyagihugu wumva ntiyonezeza mugabo icyakora nacyo nta nyungu y'iterambere kuko twabishyize imbere n'agaciro biba bifise ni nacyo gituma hamwe n'uyu ntacavuga mhm. rero bajya bakivuga nabo babona yuko bafise mbega urabye nk'ubuhinga mu baba bitoza mu mahiganwa atandukanye nk'uko navuze ko twafatiye ku matora ntibabaho ubundi buhinga dufate nko kwitoza ku bwinshi cyangwa ku ari bake nk'uko dufate uh, nko muri za leta z'ubumwe za amerika usanga ari imigwi ibiri ubwo burya n'imigwi usanga yitoza ari myinshi ntishobora gutuma kumbure uh, kuko iyo migwi igenda itanga inyigisho zitandukanye ku banyagihugu babo ugasanga nabo bagiye babyakira ukundi kuntu kumbure ejo na hirya y'ejo inyuma y'amatora ugasanga za ziragarutse mu banyagihugu yego icyo ni ikibazo cyiza cyumvikana kandi ntabwo twishyura nagomba kuvuga yuko mu ncamake ni abantu imigwi igihugu abanyagihugu utwarire bose yego ni naho rero izo ngorane izo ngorane zihera zizaduke inyuma y'amatora n'uwatowe akemewe kugira ngo turamaze kubibona mu bihugu eh, turetse n’ibihugu bihugu biteye imbere turabe no muri afurika muri afurika hari ibihugu abatsinzwe bemera ku mugaragaro ko batsinzwe mhm. kandi byaciye mu mategeko ibyo birahari mu biyo zakaziramira muri ibyo duheje kuvuga Ego urakoze cyane kumbure turaza kuguha akandi kanya reka tuve gatonya mu bubirigi turaza kuhagaruka ariko ndabona Ernest Kamatari mu gihugu ca Australia nawe na ari ku murongo sangwa ikaze Kamatari mu kiganiro cacu arico cyanyu karadiridimba Ego nukuri ni mugira amahoro ngaho kwisamirizi isanganiro mm. natwe turabara mu turabaramukije tubipfurije amahoro y'Imana no kuroranirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose murakoze cyane kamatari twatanguranye ikiganiro reka nawe ndaguha ijambo eh, ni ukuri murakoze cyane nabakurikiranye rwose kandi nagomba mbanze ushime bimwe bivuye ku mutima eh, kuri eh, iki kiganiro mwadutoranirije uyu munsi kuri twebwe abarundi tuba muri diaspora mhm. kugira tugire icyo duterera ijambo rigwanya yego n'ukuri jewe novuga ko eh, eh, noshimikira cyane cyane ku bintu urabye iyo migwi ikora mu bihugu by'iwacu bya afurika usanga ahanini ikora ishaka kunezereza abantu baba bari ku butegetsi mhm. mugabo gace usanga rero kenshi iyo migwi ikora nk'uko iba ikora itigenga ugasanga ikora ishaka kunezereza abantu baba bari ku butegetsi kuko kanatsinda usanga abari ku butegetsi bayishyiraho bisunze abantu bavuga rumwe bisunze abantu baba batumye kugira ngo baze eh, baheze rero babarangurire ibyo bashaka kandi mwari mwavuze ku ntango y'uko aba ari umugwi wigenga ugiweho ushyizweho n'amategeko je ribaza kuba wigenga uko uba washyizweho mhm. wavuze ku matora aherutse kuba mu gihugu cya kenya eh, ndibuka oh, umukuru wa opozisheni william ruto eh, yarasabye yuko Eh, boja eh, kuraba ibijyanye n'ikoranabuhanga no kuvuga uburyo bw'amakompiyuta kuko yavuga yuko hashobora kuba hari abinjiye mu makompiyuta hanyuma bakagira ibyo bahungabanya aba ari amatora y'igihugu aba ari amatora ya bose kandi aba yabaye ku nyungu za bose mhm. urumva no ukuvuga ko umuhitana ugahitana n'ubu uri mu mugambi uri ku butegetsi n'indorerezi mukavuga muti reka rero kugira ngo ibintu bigende neza amakenga ahere n'inyuma y'amatora kugira ngo noneho n'abagiye muri aya matora bashobore kwemera ibyavuyemo atatse mhm. reka iki gisabo tugikorere ko tugende turabe kuko ibyo buri kurabikora ku nyungu z'abagiye muri ayo matora bose mhm. kugira ngo werekane ukuri uvuga uti nimurabe bya bindi uyu muntu yavuga ngo musuzume zana abahinga twicare turabe ko ibintu umuntu ariko aravuga ari byo cyangwa atari byo mu guca usanga abakuru b'iyo migwi ibyo ntibaheza ngo babyiteho kuko uca usanga inyungu zabo ahanini ari izo kunezereza abantu bari ku butegetsi eh, novuga ko nko muri kenya iyo niyo ngorane yabaye mu matora aheze mugabo kandi mu bihugu by'iwacu bya afurika ibyo birakunda mbere kwibonekeza cyane aho usanga imigwi yo gutegura amatora hari n'amategeko amwe amwe ikisunga ku migambi iba iri ku butegetsi haba nk'ibyo gukoresha uburyo bwa leta haba ibi byo gushyira ibimenyetso biranga abakandida ku bibanza runaka biba bitegekanijwe n'amategeko aho ubu usanga badatinya no kubishyira n'ahatategekanijwe kandi ugasanga iyo migwi iraheza ikintumira ntigire icyo ikorako mhm. eh, hanyuma ikindi novuga novuga ku bijyanye n'inzego zishinzwe gucungera umutekano inzego zishinzwe gucungera umutekano urasanga zikoresha ingufu zose z'umurengera hageze ku bantu baba bava mu migwi itavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo dufa ugasanga izo nguvu abashinzwe umutekano bakoresha mhm. eh, dufatiye aho nyene uravye nk'ababa bagiye dufate eh, nko mu myigaragambyo canke barya baba batemera ivuye mu matora hama bakaja nko mu mabarabara burya abajeje umutekano baramenya ataba ni banaka ni banaka kubo ico bakora bakora akazi kabo ko gucungera umutekano w'abanyagihugu bahariho hose mu gihugu gitandukanye kiba cabereyemo ayo matora eh, barabamenya kubera igituma babamenya nuko kesho iyo bajya mu myigaragambyo usanga ari uruhande ruba ruvuga ko hari bitagenze neza nabwo bene urwo ruhande ruvuga ko hari ibitagenze neza ruraheza rukagaragara kuko duhagaze rero aho nyine eh. duhagaze aho nyine ni gute none abantu ni gute baba bose bo kwakira kugira bagire kwa kwakira ayo matora neza kwa kwakira ayo mahiganwa kugira ntiharinde kuba eh, izo mpururuzo rinda kuba inyuma y'ayo mahiganwa ni gute bokwitwara urabye nk'akarorero kaho mwe muherereye ukuntu musanzwe mubigenza oya nka twebwe nta ngorane nka n'ukuri no kugira ko nta twebwe tugira muri bene ibyo bibazo bijyanye n'amatora amatora ngahaba mu muco akaba neza ata musunikano nagira ndakubwire n'inzego mbere zinashinzwe umutekano kenshi usanga atani zihari ngira ngo waba wabyumvishije ko mbere twebwe ngaha iyo umutegetsi yatowe adakora ibintu binyuranye eh, n'amategeko n'ibyagomba gukora ariko amategeko agarukira no ku banyagihugu kubera ko kanatsinda muri iyo nzira ya demokarasi abanyagihugu nibo batanga ubutegetsi kandi ubwo butegetsi nibwo bugaruka bukongera bugakorera abanyagihugu nyine mhm. urumva ko uri kurabiraba abanyagihugu barafise uruhara wanagomba runini kuko urumva ari nabo bashinga izo nzego ibyo bidaheza ngo bihungabanye uburenganzira bwa muntu ni ukuvuga rero indeni izo nzego z'umutekano zikora iyo hari umutegetsi wo hejuru akoze iki ikosa rikekuriwe n'amategeko izo nzego nyine nizo ziza zikamuhagarika ntiziraba ngo angana gute cyangwa ngo ameze gute ziramuhagarika zisunze ayo mategeko nyine urakoze cyane hagakurikiraho ubutungane mhm. ubutungane nabwo nibwo buca bukora kugira ngo buhane bwihanukiriye uwo muntu wese ariko arakora ibintu binyuranye n'amategeko biza gutuma gutuma abantu boja mu ruhagarara mhm. sinzi ko wonkundira mu gusozera washaka ngo ndaguha akarorero mhm. kamwe munyarutse mhm. eh, nagira ndaguha akarorero kamwe muri ibi bihugu uwitwa eh, tony albert yaragize amakosa amaze kugira amakosa n'ikiringo cy'uko yatoreye kitarahera biba ngombwa ko bamuhagarika bamusaba rero kugira iki kwandika ikete ryo gutanga imihoho no kurisinya amasaha bamuhaye amera nk'ayarenga inzego z'igipolisi dodo zaje zivuga ziti twebwe dutanze iyindi saha y'inyongera igihe iyi saha yorengaho utarashyira igikumu kuri resignation leta ni ukuvuga ko duca dukoreye duca tuku arestinga zica tuguhagarika kandi ibyo bategereza kubikora gute nta n'uwo bihungabanije nta ngorane kuko abanyagihugu baca baguma batekanye kuko ibyo nta ngorane ntacyo biheza ngo bitware aricyo bituma rero mvuga ati no mu bihugu by'iwacu bya afurika abantu bisunga amategeko nimba amatora ataye amatora abe yisunze amategeko kuko njyewe sinjya ubwo muri bibiri na mirongo ibiri ngo nza kwitoza mu matora eh, azobera mu burundi hari ibyo ntegerezwa kuba nuduje kugira ngo ndayitozemo mhm. urumva rero nicyo gituma amategeko yoza arisungwa n'abanyagihugu batonya bakisunga amategeko bakirinda rwose guherekeza umuntu ariko arahonyanga amategeko ibindi nabyo muri afurika ni abantu batwara bo kwirinda iyi ngeso yo guhindura amabwirizwa shingiro ibintu byo guhindura amabwirizwa shingiro bizana injyana iyo bikazanye injyane mu gihugu hagati bituma habaho uguhungabana hagati y'igihugu n'amakungu ndibaza yuko igendera ibihugu byacu n'amakungu ikihungabana mu buno guha akarorero mhm. mu burundi hari umugambi wo gusaba ngo abanyagihugu ko boterera mu matora muri bibiri na mirongo ibiri mugabo uri kuraraba uko biriko biragirwa biriko biragirwa ku nyungu z'umugwi w'abantu kuko nimba koko barabona ko abarundi bakeneye kwiyibako mu by'amatora ni ukuvuga amatora ntitumaze kuyagira muri bibiri na mirongo ibiri gusa yarahaba ibyo bategereza ko baratanguye kubyigisha abanyagihugu ariko bariko barabyigisha ubu kubera ko hari ingingo zafashwe zo guhagarika imfashanyo zahabwa igihugu cyacu bivuye kuko hari abantu bahonyanze amategeko mugabo izo mfashanyo turetse izo mfashanyo Eh, none eh, eh, novuga yuko iyo umuntu agiye kuharikira ashobora kuraba ingene amatora agenda muri afurika cyangwa akaraba ingene agenda ngaha muri ibihugu by'uburayi niho ubona neza itandukanirizo nyezina hmm. ukabona yuko aho abiga ibyo by'intwaro demokarasi aho kuyiga bayisubiza inyuma ukabona ariko abayishyitse ko nabo bavyiyumviriye ukabona ingorane bafise kugira ngo bashyikire eh, ya migwi navuga yose y'abanyagihugu batwariye bose atanu asigaye inyuma ibi rero muri afurika nk'uko yabivuze nagomba ndamukosore gatoya nko muri kenya muri kenya eh, ibiheruka kuba ni uko hariho n'ujejwe ibintu byo kuraba amajwi nyine yinjira mu byuma by'ingurukanabumenyi mhm. yarishwe yarishwe imbere y'amatora hasigaye nk'iminsi ingahe kugira ngo amatora abe e, hanyuma twarumvise n'abantu benshi e, bishwe mbere bakazimanganywa abandi bakazimira e, mu minsi yakurikiye amatora mugabo twarumvise yuko nuko uwari mu ruhande rwo kwitoza ataroza ayo mahirwe yo gutorwa yagiye imbere y'ubutungane ibyo nabyo ni ibintu dukenguruka nk'uko yabivuze mu gihe ubutungane bwigenga mu gihe ubutungane bwigenga igikuru kituzingamitse nk'uko yanabisiguye urabona abajejwe umutekano eh, baca biyikirira umutekano w'abari ku butegetsi ni nicyo gituma abantu benshi abazungu turi kumva baravuga bati eh, mbega none mwebwe ntimurashobora gutandukanya intwaro za cami intwaro z'agacinyizo n'intwaro za demokarasi abapolisi n'abasirikare bategereza kubahiriza ibyumviro by'abantu eh, bose nk'uko twabivuze ni ukuvuga eh, hariho amategeko kubahiriza n'ayo mategeko ni ukuvuga amategeko ntiyubahirizwa nk'uko yabivuze kamatari ku bafise ubutegetsi gusa yubahirizwa no kuri munyagihugu navuga afite akagwi gatonyi eh, novuga nk'umugwi mutoyi mugabo wihariye mu gihugu twovuga nka tuvuge nk'umugwi w'abapfakazi cyangwa abanyamwema cyangwa ugasanga mbere hariho n'iyindi migwi y'abantu bisumamwo rero iyo bagiye bakagenda kubisaba ntibaba bakoze amakosa kuko biri mu mategeko biri mategeko ajanye na demokarasi niwitabi abo barungitse abasirikare kuba kubarasa ibyuka canke kubahohotera ni ukuvuga wa mutegetsi biba bimunaniye biba bimunaniye kubera amategeko ya ajyana na demokarasi ni uko ubona yuko ijambo ryiwe ritagiye imbere arabisaba afite uburenganzira bwo kugisaba barabyanga kubera umukuru eh, yateza ku poroperi yatezwa kumufata yahawe itegeko rivuye hejuru nk'uko bamwe babivuga ejo bundi byarabaye ku mugore wa mugabe e, kandi turamaze no kubyumva ko byanabaye mbere n'ejo bundi muri mu gihugu cya venezuela aho umuperezida e, hari bariko baramwiyamiriza mugabo nawe akaraguma arondera e, kurungika imitahe mpuzamakungu ku muporokirere yahoze yatanze ibihoho bakuye ugasanga kubera imwe n'ibyo rero akoresha abantu akoresha iyo hatari demokarasi ukoresha ibintu bitajanye n'izo nyungu n'iyo mico eh, yo kubahiriza eh, eh, agateka ka muntu ahabwa n'uko yavutse baja kumvikanwa bumvikanishijwe ah, na n'abepiskopi abihebeye imana ba katolika ah, eh, hanyuma barumvikana kuri iryo tegeko rya saint silvestre bararisinya ubu naho bamaze kurisinya ati ntaryo nkurikiza muca ubyumva yuko mwene uwo muntu ntariko arondera za nyungu n'aka gaciro kaba ariko aratwara afise ziri ntumbero twaba tuvuga mu ntangamarara z'uko yoguma ku butegetsi ku zindi mvo mugabo atari imvo z'uko abanyagihugu bose ibyo nibyo bica bigaragara kuko baragerageje none ubu urabona avuga ati ko bidakurikije n'ibwirizwa shingiro bidakurikije n'amategeko uyu mwaka ugomba kuzuha guhera eh, ikiringo cyaraye turabona ni bimwe rero duheje kuvuga n'ubururu tuko turatanga byerekana neza yuko mu gihe utisunze agaciro k'abanyagihugu utisunze ibyo bakeneye mu iterambere ryabo ni ukuvuga yuko uba ugiye mu zindi nzira zitajyanye na demokarasi tukama rero mu iteranyuma kuko iyo hatari nk'uko tubivuga eh, iyo hatari ubutegetsi ufatiye ku gaciro k'abantu n'iterambere ryabo ni ukuvuga uri kubasubiza inyuma uri kubasubiza inyuma ntibaheze ngo biteze imbere nicyo rero tubona ni ukuvuga mwebwe bo muri media ngo tuvuga communication eh, ni ukuvuga itangazamakuru eh, ubucamanza eh, gisirikare polisi na leta ni ukuvuga izo o n'inama nshingamateka koko nizo ni inzego urwego rwose rwategerezwa gukora bisunze igihugu rutisunze umuntu kanaka cyangwa leta kanaka cyangwa uwamuhaye icyo giti hantu cya kabiri nacyo ni uko abantu bose boje imbere y'amategeko ntiyaba umuntu avuga ati ngiyeho itegeko ntiriyifata kuko nk'ubu mu burundi ni uguha akarorero mu burundi ubu hariho abantu hariho imigwi y'abantu ni ukuvuga bashobora gufatwa badashobora gufatwa n'ubutungane kuko mu gihugu kandi si mu burundi gusa turabibona mu bihugu byinshi ni nabyo mbere washaka muri venezuela yagarukanye mu gushyiraho uruhu byabaye n'akamaramaza kuko inama nshingamateka yari isenye azana iyindi y'umugambi umwe kugira ngo ashobore gushyiraho inzego zitsingura ubwo butegetsi bari bararwanya ko abona yuko abigaragambya bageze kure hanyuma yanavuze ibindi bihugu byisukamwo ibyo ni byo nibyo ibihugu biguma birondera inyungu kandi si ukuvuga yuko ishyigikiwe n'ubufaransa cyangwa ishyigikwa n'uburusiya cyangwa eh, na tanzania cyangwa eh, n'u rwanda ko ariho mba ufise demokarasi oya oya habe namba kuko mhm. nkuko natwaye tubivuga demokarasi iva mu banyagihugu utwara yiva imbere kuko uryo avuye hanze abakuronderamo inyungu hanyuma mbere bashaka azorungikana za monisiko aho muri congo bavuge ngo baje guhagarika umutekano mugabo imigwi y'iterabwoba ikagumya ibandanya igwirirana nabo bakagwabandanya biba icyo gihugu kuko turabibona muri economic intelligence eh, nk'uko babyerekana muri icyo kinyamakuru ingene icyo gihugu cibwa eh, ibiri mu kuzimu ubutunzi bwacu buri munsi y'isi hanyuma bo hejuru yayo y'iyo si nabo bakabica mu gihe bariko barabisaba ibyo rero nabyo urabona biva ku butegetsi ubutegetsi iyo budashoboye gutunganiriza agaciro ngo bwiyunge nk'abanyagihugu nk'imigwi ni ukuvuga biraheza iyo demokarasi ikaba icugusamaza bikaba na gatanu kugira namwe mugire nk’icyo muterereye na cyane cyane kuntu abanyagihugu bo kwigenza inyuma y'amahiga ipiganwa naho tukaba twafatiye ku matora urabye ibikunda gushika kenshi mu bihugu bya Afrika iyo inyuma y'amatora abaye imishamirano kenshi kunda kuba mbere nabasiga ubuzima bakasiga ubuzima kanejuse uravye nari nabajije kibazo nti mbega ibi abarongoye nk'imigambwe bagira vy'ama coalition no kuvuga bakaje hamwe hakaba imigwi mike yabitoza ntubona ko bishobora gufasha kumbure abanyagihugu hajya bagira abantu bake batora bigasaba bagira ibyo vyumviro habi byite biba ivyite y'iterambere mugabo ntibibe mu bwinshi ariko bibe ku mugwi umwe canke ibice nk'itatu gucyo bakaba bateguwe neza ntituri kimwe uriya n'uwundi mugwi witunganije ukundi niyo najayo hari aho ntahava ndonka abanywanyi reka rero byose n'ibigo ndatumwanya nguma wundi hama dufate ibyiyumviro byacu ndetse ko tubyubakire ko tuzobare muri leta rusange ni ukuvuga eh, mu buserukizi eh, Washington tuheze turabe ingene eh, ibivyumviro byacu byaba ibyo muri Texas canke byaba ibya California cyangwa mu yindi ntara ni ukuvuga byubahirijwe byakurikijwe hanyuma kandi natwebwe twiyubake nk'umugwi kandi n'abariya batowe batwubahirize nk'uwo mugwi mhm. nuko rero bihita bikagenda hanyuma Ah, abajejwe iby'amatora bigenga koko bashara abatuno n'uyu muntu arabyujuje iyo rero nk'akarorero twavuga dufate nk'akarorero iyo bavuze bati naka eh, umuperezida wa uganda cyangwa umuperezida wa wa wa gine eh, hariho uherutse utaromoka eh, yavuze ati hanyuma na nzego z'umutekano zidaheza ngo zikingire umunyagihugu cyangwa zikingira eh, nk'uko bavuga bati eh, wa wundi akuriye hose ngira ngo eh, kajya akaruhuko duha umuco cyane aka karuhuko witwa yahaya jame yari yitoje hanyuma aranaremeza yuko kwemera amatora icyo azovamwo hanyuma amaze kubona icyavuyemo ko atari we aca afata itegeko ryo kubifuta urumva rero amaze gufata ibyo bivuga kandi indorerezi nazo zari zamaze kubona yuko byaciye mu mategeko kandi izo ndorerezi nazo nyine hajya kujya ziza zifise inyungu zazo nk'uko nagenda bivuga iyo igihugu kititunganije cyo nyine ngo kimenye agaciro kacu mhm. n'icyo gihugu kirakurikirana ni ukuvuga naho nyine abo baza bajya kuraba izo nyungu z'ibihugu byabo kuko baba bitunganije bagahabwa mbere banabitangaza ukundi bigacamo ibyago bizuguruzugu rero uyu muntu urabona barahavuye abo mu karere bati ibyo byavuye mu mategeko n'ibyo twabonye ko byari byo kandi wowe uri kucinyiza abanyagihugu utari kurabikurikiza none e, kinjura rero ibyo niko byagenze ko n'akarorero kabaye hanyuma ntitwibaza yuko twafata akarorero k'igihugu ngo tukomeke ku kindi gihugu mhm. nk'uko nabivuze bivana demokarasi yose ishingira ku mico uko abanyagihugu bitunganije agaciro kabo n'iterambere bakeneye nk'imigwi y'igihugu cyangwa eh, nk'amasosiyasi rero urumva uko biri eh, mu burundi siko biri eh, mu rwanda siko biri muri zayire siko biri muri tanzania urumva biva rero mu gihugu ingena abanyagihugu babyumvikanye bungene iyo rero abanyagihugu batabyumvikanye iyo wavuka izo ryahane ugasanga hamwe bariko batera amabuye mu ibarabara abandi bariko basenya inzego abandi nabo bariko baricwa ego nibisiba nibyo tubona reka turiko turarangiza ikiganiro cacu Canisius nigiki nk'akajambo mwotekerera impande zose zoba zegwa nico kibazo uravye nk'ukuntu abanyagihugu bo kwitwara inyuma y'ukwakira biba byavuye mu matora kugira igihugu gice kibandanya gitera imbere kumbure n'uwo yatowe abandanye akora imigambi iteza abanyagihugu n'igihugu imbere nakahe nk'akajambo turiko turarangiza mu minota umunota umwe n'inusu imbere y'uko turangiza kino kiganiro nta kayobo bakaburira urakoze cyane urakoze icambere ni uko integuro iri yumvikane ko mhm. ni mu majambo make hariho rero ibihugu bya nigeria tuvuge usanga bifise icyo bita federasiyo ni ukuvuga harimo amaleta hamugabo akaba n'igihugu mhm. eh, ni ukuvuga rero uko iyo migwi yitunganije uko ayo maleta yitunganije ibyo bagomba gushikaho agaciro kabo bagaca babishyira rero mu mwumvikano rusange mhm. babishyize mu mwumvikano rusange bagashyiraho imigwi yigenga koko yatowe n'abo bantu nyine mhm. hanyuma bakabagenzura hanyuma utubahirije amategeko yakiriye ruswa cyangwa bagenzi ibindi bintu kuko n'umwagiriza yatuma uwo muntu bamuhindura kuko iyo muri ibyo bintu bifise Eh, novuga yuko bifise eh, ni ibintu byo gutwara biba burya umuntu atwara amagi ntabwo burya umuntu atwaye amazi adafise ahembwa adafise eh, ibyo yagirwa mu ntoki cyangwa adafise kugira ngo yemerwe iyo mirigwi yose muri icyo gihe n'ibyo azokora niyo ntango bizomerwa bizoca byemerwa kuko ntacyo bazaba mwagiriza nk'umuntu asesuye rero ibyo amateka asesuye n'abayakorera ko bakayakurikiza agasesura bikaba bikorerwa ku mugaragaro byumvikanywe ko ni ukuri ntangira n'utsinze aratwara bakamurindira akadotwarura abo bandi nabo batsinzwe bakabandanya bashyira imbere ibyiyumviro byabo kugira ngo babyigishe abanyagihugu urakoze cyane yego mugerageze akanya karatujanye akanyuma mhm. n'uko eh, eh, aba bantu b'imigambwe nabo bokwerekana yuko batagomba kwirukanga kurwanira intebe mugabo bakarwanira ako gaciro n'agateka bakiyubaha bafatiye ku mico y'igihugu mhm. kandi bakagira imbere bajya imigambi bakavuga bati twebwe dushinze imizi ngaha aba banyagihugu nyuma yaho hanyuma nibo bazogira n'ijambo ahandi nabo baca bagira imbere wa wundi agira ati mbe guserukirane uva urumva ibyo nabyo birafise ingaruka mbi muri demokarasi hanyuma ikindi nacyo ni rangiza bibaye uh-huh. iteka ko abanyagihugu bazorindira bakarindira eh, bakaja mu mutekano kandi bakemera ibyashyizwe Urakoze cyane Canesius wakoze kuri uno mwanya urenga isaha mwaduhaye kugira mudufashe gutumbereza kino kiganiro reka ndagushimire ndakwifuriza n'ibihe byiza aho mu bubirigi Nawe ndagushimiye ko mwaduhaye akanya hanyuma tukizera yuko twashoboye kubaha imyeretse ibona ino mu bihugu biduhaye indaro byitwa ko biri imbere mu bihe bya demokarasi tukaterera kugira ngo ibihugu bya afurika harimo n'igihugu cyacu Burundi yuko byo byofatira nk'akarorero mugabo bafatiye ku nyungu z'igihugu no ku gaciro k'abanyagihugu babarongoye kuko nta demokarasi isangiwe n'iyindi nubwo zose zitwa demokarasi urakoze cyane yakoze na kamatari Ernest yari muri Australia nawe ku ntererano yiwe ndabibutsa yuko uno munsi twe twagarutse ku kuntu abanyagihugu bo kwitwara inyuma y'amahiganwa na